بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين باب بعدي باب في من كان له ورد من الليل يقومه فشغله عنه مرض أو عذر ونام عنه ومن نيته القيام كسي ورد داشته شاب مشغول میشه نمیتونه بخونه با مرضی یا عذر دیگر و نیتش هم قیام بوده حکمش چیه پاداشی هم داره یا نه قال الاجوری رحمه الله حدثنا ابو العباس احمد بن سهل الاشناني قال حدثنا عبد الله بن عمر ابن ابان الكوفي قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائده ابن قدامه عن سليمان الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن عبده ابن ابي لبابه عن سويد بن غفلة عن ابي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى فراغ فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب لهما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا سليمان بن يوسف الحراني قال حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له صلاة يصليها من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله عز وجل عليه وكتب له أجر صلاته بدل الرواية إلا كتب له أجر صلاته إلا كتب له أجر صلاته ودر إنجا وكتب له أجر صلاته طب انتو حديث بيك معنا حسن اسناد هر دوتاشون حسن وصحيح حديث أولي رسول الله میفرمایند هر كسي بياد به فراشش به اون وقت خوابش بخوابه و نیت داشته باشه که شب هنگام بیدار بشه قصدم داره ساعتم گذاشته و هو ینوی ان یقوم فیصلی من اللیل فغلبت عینه چشمش بهش غلبه میکنه حتی یصبح تا اینکه صبح بیدار بشه کتب له ما نوا بر اساس اون چیزی که نیت داشته الله ساعت سه گذاشتی تا پنج نماز بخونی اونقدر نوشته میشه چهار گذاشتی تا پنج چهار تا پنج برات نوشته میشه چهار و 50 دقیقه گذاشتی تا ساعت پنج ده دقیقه برای خود گذاشتی همون ده دقیقه برات نوشته میشه هر قدر اون ساعت رو گذاشتی و نیت کردی که در اون ساعت بیدار بشی همون قدر برات نوشته میشه و کان نومه صدقتا علی اون خوابت هم صدقه است مثل اون کسی که چی فراموش میکنه و به هنگام روزه غذا میخوره اون غذا صدقه از طرف الله صدقه از طرف الله برای اون فرد صدقه علیه من ربه عز وجل این صدقه هست و حدیث ابن عایشه هم همینه من کان له صلاه یصلیها من اللیل فنام عنها کسی نمازی داشته از شب خواب رفت از اون اون خواب صدقه هست از طرف الله برای اون شخص و کتب له اجر صلاته و در روایت الا كتب له اجر صلاته اجر اون نمازش که همیشه شب وردش بوده الله اون پاداش رو براش مینویسه قال محمد بن حسین الاجوری هذا والله علم هذا والله أعلم على قدر شدة الأسف على ما فاته من ليلته كيف شغل عنها حتى فاته القيام این اگر هم مغمش بوده که شب بیدار بشه نشده اون شخصی که متاسف از اینکه بیدار نشده فقد اخذ نفسه بالتحرز فيما يستقبل خوفا ان يفوته ورده ثانیه و برای بار دوم دیگه مواظب خودش هست که دیگه اون خوابه برش غلبه نکنه نه اینکه حالا بیدار شدم بیدار نشدم امشب نشد شب دیگر نه این حساب نیست این وقت وقتی برات حساب میشه که همیشه ور داشته باشی حالا در سال یک بار خواب بر تو غلبه میکنه که تو بر اون خوابت یک بار در سال غلبه بکنی و یک بار تهجد بخونی قال الاجوری رحمه الله حدثنا ابو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدثني محمد بن منصور الزاهد قال كان للسعد بن يزيد ورد من الليل يقومه ففتر عن ورده ذات ليلة فأصبح حزينا وأنشأ يقول ألا في سبيل الله عمر رزيته وطول ليال فات منها نعيمها أعبر أيامي فما أستطيعها وتذهب عيني ليلة لا أقومها وتنقطع الدنيا ويذهب عيشها ويغتنم الخيرات منها حكيمها أعاود جهلا بعد خير وصبوة تمر بأيامي فتبقى رسومها سعد بن يزيد شاید فرا باشه نیشابوری باشه شاید چون مشخص نیست اینجا گفتیم سعد بن یزید چینی حرفی زده حالا حتما یک از علمای تابعین یا تابع تابعین بوده وردی داشته میگه شی بیدار نمیشه صبح که بیدار میشه این ابیات را میگه الا فی سبیل الله عمر رزیت و طول لیال فات منها نعیمها این همه میگه کوشش کردم و تلاش کردم برای تهجد یه شب از من فوت شد یک شب نبود یک خوشی بود از اون تهجد از من فوت شد بعبر ایامی فما استطيعها چطور من دیگه روزهای ما بعد از این سپری کنم که این شب چطور از من فوت شد چطور چگونه از من فوت شد و تذهب عینی لیلتا لا اقومها چطور شد یک شب چشم بر من غلبه که بیدار نشدم داره حسرت میخوره داره پشیمان از اینکه خواب نگذاش که شب به تهجد بیدار بشه و تنقطع الدنيا و یذهب عیشه و يغتنم الخيرات منها حکیمها این سرزنشه نکوهشی است. به خاطر یک شب ازش فوت شده این دنیایی که فانی میره اون چیزی که باقی میمونه چیه عبادته دنیا نذاشت یعنی این دنیای مرا فریب داد حسرت میخوره چرا فریب این دنیا را خوردم اون نعیم ابدی را از دست دادم و عابد و جهلم بعد خیره یعنی اینجا به خودش میگه سرزنش میکنه میگه منی که این همه روز نماز خوندن زشته بر من لایق شان من نیست که از طاعتی همچون تهجد محروم بشم داره خودش سرزنش میکنه چطور شد که من از این رحمت الهی محروم شدم حتما گناهی کردم حتما دوچار اشتباهی شدم دوچار لغزشی شدم حتما الله از من راضی نیست داره خودش رو سرزنش میکنه اعاود جهلا بعد خیره این همه در خیرات بودم الان یک جهل رخ داد این جهل سببش چیه این خوابه سببش چیه تمر به ایامی فتبقى رسوم این شب دیگه فراموش شدنی نیست یک شب داره خودش رو سرزنش میکنه یک شب یک شب تهجد خونده یک شب تهجد نخو قال الأجري رحمه الله حدثنا أبو الفضل الشكلي أيضا قال لي محمد بن عبد العزيز السائح قال حدثنا أبي قال كان فتى من المتعبدين له ورد من الليل يقومه ففتر عن ورده ذلك قال فبينما أنا ذات ليلة راقد رأيت في منامي كأن فتى وقف علي فقال لي تيقظ لساعة من الليل يا فتى لعلك تحبى في الجنان بحورها فتنعم في دار يدوم نعيمها محمد فيها والخليل بدورها فقم فتيقظ ساعة بعد ساعة عساك تقضي ما بقي من مهورها شاد بتونی مهرش میگه پرداخت بكوني إن شبت از دست درف با شبای دیگر شاید بتونی اون حورعین رو به دست بیاری مهرشون رو بتونی پرداخت بکنی حورعین کمتوری مجانی این پاداش در ازای اون عملت جهدت تلاشته مهرش هم همون تهجدته میگه این یک شب خواب رفتم بعد میگه این چنین دیدم که یک شخصی بر سرم این چنین ابیاتی رو میخونه میگه شب بیدار شو کمی از شب ای جوان بلند شو نماز بخون تا اینکه حرعین نصیبت بشه و در آخرت رفيق محمد وإبراهيم بشي محمد فيها والخليل بدورها فقم فتيقظ ساعة بعد ساعة بالسهفتون قال الآجري رحمه الله حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا عبد الرزاق ابن عقيل ابن عيسى الأسبهاني قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن ابن سلام قال حدثني يحيى بن عيسى بن ذغار السعدي عن عبد العزيز بن سلمان العابد وكان يرى الآيات والأعاجيب قال حدثني المطهر السعدي وكان قد بكى شوقا إلى الله عز وجل ستين عاما قال رأيت كأني على ضفة نهر يجري بالمسك الإذفري حافته لؤلؤ ونبت من قضبان الذهب فإذا أنا بجوار مزينات يقولن بصوت واحد سبحان المسبح بكل مكان سبحانه وسبحان الموحد بكل مكان سبحانه سبحان الدائم في كل الأزمان سبحانه فقلت من أنتن فقلنا نحن خلق من خلق الرحمن سبحانه فقلت فما تصنعن هنا فقلنا ذرأنا إله الناس رب محمد لقوم على الأطراف بالليل قوم يناجون رب العالمين إلههم فتسري هيوم القوم والناس نوم قلت بخ بخ فهؤلاء من هؤلاء قد أقر الله الكريم أعينهم بكن قلنا أوما تعرفهم قلت لا والله ما أعرفهم قلنا بل هؤلاء المتهجدون اصحاب السهر بالقرآن اسناد درش ضعف هست یعنی مجاهیل هستوش احمد بن عبد الرحمن بن سلام معروف نیست مشخص نیست کیه در چند مطهر سعدی اومده از عباد بوده این مطهر از شوق پروردگار میگه 60 سال شاید غلووی درش باشه میگه 60 سال گریه کرده کم درش غلوی هست ولی خب نمیدونیم شاید هم اینطوری بوده اهل کسانی بودن که قلبشون رقیق بوده مثلا بکر صدیق عمومین عایشه وقتی که رسول الله میگه که بگو مرا ابو بکر به بالناس میگه نخواستم که پدرم نماز بخونه چون در نماز گریش میگرفت زیاد خب این چیز محالی نیست ولی خب حالا بعضی از علما یک نقدی که داشتن رو همینه مثلا میگن که یک گویی هست در مدح این عالم میگه این عالم یک شب خواب میبینه میگه تو کنی علی ضفت نهر یجری بالمسک لیظفر میگه که دیدم که یک رودی رد میشه از اون بوی مسک خوشبو حافته دور برش پر از مروارید و نبت من من قضبان الذهب دیدم پر از غنچه های از طلا فاذا انا جوار مزینا دیدم در اون کنارش هم حور و اون زنان بهشتی یک با یک صدا میگفتن سبحان المسبح بكل مکان سبحانه این اب چیزا رو میخوندن این ابیات رو بعد میگه گفتم شما کی هستید فقلنا نحن خلق من خلق الرحمن سبحانه ما خلق از مخلوقات الله هستیم فقلت فما تصنع چه کار میکنید اینجا میگه ذرعنا اله الناس رب محمد لقوم على الاطراف بالليل قوم ما الله گذاشته پروردگار محمد برای اونهایی که لقوم على الاطراف یعنی اطراف باهاشون بالليل قوم استادم برای تهجد یناجون ربهم الله را مناجات میکنن الههم فتسري هيوم القوم والناس نوم در اون شب هنگام شب رو پاس میدارن مشتاق دیدار الهی و در حالی که مردم به خواب به سر میبرن قلت بخن بخن فهؤلاء من هم من هؤلاء اینا کی هستن قد اقر الله و عیونهم بکن کی هستن که الله چشمش روشن میکنه با شماها قلنا و ما تو نمیشناسی اون کسانی که چشمش روشن میشه با این زنان قلت لا والله ما اعرف نمیشناسم قلنا بل هؤلاء المتهجدون اینا کسانی هستن که اهل تهجدن اصحاب السحر بالقران که در وقت سحر قرآن میخونن خب این خوابه ما میگیم حکمی که ازش نمیگیریم خب گفتیم از باب بشارت شاید بشه بهش استناد کرد قال الاجري رحمه الله حدثنا ابن مخلد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا احمد قال حدثنا يونس ابن يحيى المدني عن المنكدري ابن محمد المنكدر عن ابيه ان تميما الداري نام ليلة لم يقم يتهجد فيها فقام سنة لم ينم فيها ولم يغمض للذي صنع این اسنادش ضعیفه منکدر ابن محمد المنكدر ضعیفه و احمدم در این اسناد احمد ابن عبدالرحمن ابن سلام مثل روایت قبلی معلوم نیست که کیه میگه تمیم داری صحابه رسول الله صلی الله عليه و سلم شبی خواب میره تهجد نمیخونه بعد یک سال نمیخوابه بخاطر خاطر اینکه قضا بکنه اون یه شبی که خواب رفته یعنی یعنی یک سال نمیخوابه بخاطر خاطر قضا کردن اون یک شبی که خواب رفته خب این گفتم یکم گزافگویی توش هست یعنی حالا اسنادم که صحیح نیست گفتم یعنی مؤلفم این جز را اون روایت هایی که یاد شده را آورده صحت و سقمش به خودمون رها کرده که این اسناد این دو علت درش بود قال الأجري رحمه الله حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن حسان بن فيروز الأزرق قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال كنا نغازي مع عطاء الخراساني فكان يحيي الليل صلاة فإذا مر من الليل ثلثه أو أكثر نادانا ونحن في فساطيطنا يا عبد الرحمن بن يزيد ويا يزيد بن يزيد ويا هشام بن الغاز قوموا فتوضأوا وصلوا فقيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من مقطعات الحديد وشراب الصديد الوحاء الوحاء النجاء النجاء ثم يقبل على صلاته أسار عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نقم میکنه غزوه وجهاد مرفتين با عطای خراسانی در جهاد تهجد نماز میخونه عطای خراسانی عطای خراسانی دیگه معروفه به عبادت و زهد و علمش میگه شب انگام اذا مر من الليل ثلثه او اکثر یک سوم شب وقتی که میرفت یا بیشترش نادانا و نحن فی طیطنا ما در خیمه ها وقتی که بودیم میگه ما را از پشت خیمه ها صدا میزد یا عبدالرحمن صدا ای عبدالرحمن بن یزید یزید بن یزید هشام بن الغا بلند شید قوموا فتوضؤوا وضو بگیرید نماز بخونید و قیام هذا الليل بعد میگفت نماز این شب و روزه این روز آسانتر از اون اون چیزهایی که اون آهنایی که شما را قطع قطعه میکنن مقطعات الحدید اون آهنهایی که در جهنم شما را تکه تکه میکنن و شراب الصدید از اون چرک و خونابه که جهنمی ها را با اون می نوشونند الوحا الوحا یعنی سرعه بشتابید بشتابید النجا النجا بشتابید به نجات خودتون نجات بدید نجات بدید ثم یقبل علی صلاته سپس میرفت نمازشو میخون این تذکر هشداره که معلم به شاگردانش و دوست به رفیقش هشدار بده قال الأجري رحمه الله حدثنا أبو الفضل الشكلي قال سمعت علي بن موافق يقول قال داود بن رشيد كان فتى من المتعبدين له ورد من الليل فأجنب ذات ليلة فقام واغتسل والماء بارد فاشتد عليه فبكى فنودي أنمناهم فأقمناك وتتباكى علينا أو كما قال أبو الفضل إيه، یک شخصی داود بن رشید میگه از متعبدین وردی داشته در شب شبی جنوب میشه نماز شب بیدار نمیشه جنوب میشه بعد بیدار میشه و با آب سرد غسلشو میزنه بعد میگه گریش میگیره بعد میگه که صدا زده میشه نهم فاقمنا ما همه خواب رفتن و تو رو بیدار کردیم و بعدم گریه هم میکنی او کما قال ابو الفضل نعمت. کسی که از این نعمت محروم بشه واقعا محرومه قال الاجري رحمه الله باب ذكر ما يستحب ان يفعله القائم المتهجد اون چیزی که کسی که شب هنگام مستحب انجام بده وقتی که شب تهجد بیدار میشه قال محمد بن الحسين الاجري رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جنانه احب لمن اراد القيام من النوم للتهجد أن يتسوك وأن يتطهر وإن أمكنه أن يتطيب فليفعل ويذكر الله عز وجل ويمجده ويحمده بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ويفعله عند القيام من منامه ويحفظه فإنه باب شريف حسن لمن وفقه الله عز وجل يسير على من يسره الله له احب دوست دارم میگه برای کسی که به تهجد بیدار میشه سواک بزنه یک و ان یتطهر وضو بگیره دو و این امکنه ان یتطیب فلیفعل تونستم خودشو خوشبو بکنه خودش خوشبو بکنه و یذکر الله و یمجد و ذکر الله بگه چهار چنانچه در احادیث اومده که رسول الله وقتی که بیدار میشدن اون ذکرهایی که میگفتن قبلا گفته شد پنجم چی پنجم لباسی زیبا بپوشه لباسی خوبی بپوشه حالا میاد ان در احادیث بهش اشاره خواهیم کرد الله را یاد بکنه چنانچه رسول الله یاد میکردن از الله وقتی که بیدار میشدن اون ذکرها را حفظ بکنه میگه و یحفظه فانه باب شريف حسن أذكار حفظ بكن شنانش رسول الله ميقفتن قال الأجري رحمه الله قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن ساعد قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء وأبو عبيد الله المخزومي وإبراهيم بن سعيد الجوهري والحسن بن الصباح وغيرهم واللفظ لعبد الجبار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ولقاؤك حق ومحمد حق اللهم بك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله غيرك شكدا صحتين حدیث حديث حدیث حديث صحیحینه الفاظ متعددی اومده باب هایی که بخاری روش كتاب کتاب باب التهجد التهجد كتاب الدعوات باب الدعاء إذا انتبه من الليل وفي كتاب التوحيد باب قول الله وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وفي باب قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة در بس إثبات اللغاية پروردگار بخلاف اعتقاد معتزله وفي باب قول الله يريدون أن يبدلوا كلام الله در باب إثبات كلام الله قرآن غير مخلوق در رد به كلام از ماتريدية و اشعریه بابهایی که کی گذاشته بر این حدیث امام بخاری چهار بار در کتاب توحید این تکرار میکنه شیخ عبدالرزاق عباد کتابی داره در خصوص این حدیث یک کتاب نوشته مباحث اعتقادی در این حدیث کتابش معروفه المقال المفیده المقال المفیده فی شرح حدیث جامع فی العقیده فی شرح حدیث جامع فی العقیده 22 تا فایده از این حدیث یاد میکنه که اینجا معذور نمیتونم اون 22 فایده را اینجا یاد بکنم غیر از اینکه استفتاح رسول الله صلی در نماز با این دعا بود مثل و جهدم داریم که رسول در دعای استفتاحش میخون حالا قبل از این استفتاح یا بعد از اینکه مثلا بیدار میشدن و چه در نمازش و چه قبل از نمازش ابتدا رسول الله صلی الله علیه و سلم آیات آخر سوره آل عمران را میخوندن ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار تا آخرش لآیات لقوم یعقلون این آیات رسول الله صلی الله علیه و سلم در نمازش از جمله دعای استفتاح که داریم این دعاست اللهم لك الحمد انت نور السماوات حمد ستایش همه از آن توست و لك الحمد انت قیم السماوات والارض و من بینهن ولك الحمد انت الحق و حق حمد و از آن توس حقی و تو حق اثبات چی رؤیت الهی در روز قیامت که امام بخاری باب چی میذاره وجوه يومئذ ناظر در تفسیر این فرمود الهی بحث رؤيت الهی این عقیده اهل سنته و محمد حق بحث چی قال ما الايمان تؤمن بالله اول ولك الحمد انت الحق ان تؤمن بالله بعد رسولش محمد صلی الله عليه و سلم از پیامبرانه و در روایت دیگر و حق و محمد حق پس ایمان به الله ایمان به پیامبرانش اللهم بك آمنت ولك اسلمت وعليك توكلت واليك اناب بحث توکل بحث انابت و رجوع و توبه و خاصمت واليك حكمت رجوع به الله به درگاهش فاغفر لي ما قدمت و ما اخرت هر چی گناه دارم بحث ایمان به روز آخرت و حساب و کتاب فاغفر لي مرا بیامرز ببخش از هر آن چیزی که انجام دادم ما قدمت و ما اخرت و انجام خواهم داد و ما سرت و ما علن اون چیزی که در پنهان آشکار بوده انت المقدم و انت المؤخر ولا لا اله غیرک گفتم الا شرح این حدیث بیش از اینه ایمانه این حدیث دلالت بر این داره که از اسباب ثابت موندن بر طاعت و عبادت دعای الله این دعا رو نگاه بکن این دعای جامعه که توصیه خود آجوری هم میاد که میگه توصیه من دو بار تکرار میکنه احب لمن اراد قیام و بعد ينبغي لمن كان حظ له من قیام دو بار تکرار میکنه یعنی حالت خواهش داره این دعا رو حفظ بکنید این دعا حفظ بکنید خیلی معانی بسیاری درش هست گفتم الاز اون مباحث ایمان انتو من بالله ملائکتی و کتب رسولی و الیوم الاخر و القدر خیری و شری یک طرف که این معانی رو در بر میگیره خصوصا اون لفظ جامعی که شیخ عبدالرزاق در کتابش میاره در المقال المفیده ایمانه ایمان را باید همیشه شکوفا بکنیم در قلبمون ایمانه ایمان همچون لباس پوسیده میشه همچون لباس کهنه میشه نگذارید ایمانتون کهنه بشه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق خلق الثوب همونطور که لباس کهنه میشه پوسیده میشه همونطور هم ایمان در قلب شما پوسیده میشه کهنه میشه فاسال الله ان یجدد الايمان فی قلوبکم از الله بخواید که ایمان در قلبتون تجدید بشه ایمانه این احادیث رو شما خوندید ایمان در قلبتون تجدید شد پس با ذکر و یاد الله با خوندن احادیث رسول الله صلی الله علیه و ایمان انسان تجدید میشه انسان تجدید نظر میکنه در اعمالش در کردارش در رفتارش با الله در تهجدش در سنتها و رواتبش قال الأجري رحمه الله حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا حسين عن ابي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد يشو صفاه بالسواك يشو صفاه بالسواك گفتیم مسواک اول بزنه اول دهانشو پاک بکنه چرا؟ از سنت تهجد قبل از اینکه به تهجد بری بری اول دندونتو پاک کن سبحان الله شرع چیزی بی حکمتی در شرع شما نمیبینید رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه میکنه میگه لولا انا اشق على امتی لامرتم بالسواک عند كل صلاه برای هر نماز اگر سخت نمیشد بر اونها توصیه میکردم برای هر نماز اونها مسواک بزنن رسول الله برای تهجد که بیدار میشدن با اون چوب عراق مسواک میزدن یا شوسو اصلش شوس همون مالیدن یعنی مسواک را میمالیدن به دندونهای خودشون خب این شرع ماست دینی که پاکیزگیه تا چرا با ما دشمنن غرب و شرق با ما مشکل دارن میگه چیه دین ما چی میگه مگه قال الاجري رحمه الله وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عن الاعمشي ومنصور وحسين عن ابي وائل عن حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يتهجد يشوص فاه بالسواك حديث كداشتين تقنيازي لسه شرحش این حديث صحيحه قال الاجري رحمه رحمه الله حدثنا الفريابي قال حدثنا حبيب بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الحسن بن عبد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا رضي الله عنه كان يحث عليه ويأمر به يعني السواك علی بن ابی طالب خیلی توصیه به مسواک میکردن و میگفتن ان الرجل اذا قام يصلي دنا الملك منه فيستمع القرآن فما يزال يدن حتى يضع فاه على فيه فما يلفظ من آية إلا دخلت جوفه وقال الأجري رحمه الله حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا قام أحدكم من الليل فليتسوك فإنه إذا قرأ القرآن دنا كان الملك منه ثم لم يزل يدن حتى يضع فاه على فيه قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ طاف به الملك يستمع القرآن حتى يجعل فاه على فيه فلا يخرج آية من فيه إلا في في الملك وإذا قام ولم يتسوق طاف به ملك ولم يجعل فهو على فيه خب حديث داشتیم آخری و دو تا هم اثر داشتیم هر دو تا از علی بن ابی طالب اسناد اثر صحیح آیا علی بن اجتهاد کردن از بحث غیب خبر دادن نه حکم مرفوع رو داره اون یه طرف اینجا همین روایتی که از رسول الله زهری از رسول الله نقل میکنه مرسله آلبانی تحسین میکنه در سلسله صحیحه با طرقش این حدیثی که درش ضعف است مرسله چون مرسل از طریق دیگر بیاد تحسین میشه این در مصطلح میخونید دیگه اینجا درس مصطلح ما نمیدیم حالا بری پس معناش خیالت راحت شد خب بریم به معناش اذا ان الرجل اذا قام يصلي دنا الملك من از پاداشا و فضیلت هایی که اون صاحب قیام اللیل خواهد صاحب اون تهجد خواهد داشت چه فضیلت و چه پاداشی خواهد داشت هنگامی که بلند میشه نماز بخونه میگه الله اکبر فرشته نزدیکش میشه دن الملک من فرشته از فرشتگان نزدیکش میشه فیستمع القرآن میاد گوش میده اون قرآن فما زال یدنو همچنان نزدیک میشه اون فرشته اون ملک حتی یضع فاه علی فیه تا اینکه دهانش را جلو دهان اون شخصی که قرآن میخونه قرار میده قرآن را تلاوت بکنی شب بیدار میشید نه که زمزمه بکنید تلاوت بکنید یتلون آیات الله انا اللیل تلاوت بکنید این فرشته به خاطر برکت قرآن دهنش ورده جلوی دهنتو وقتی که به تهجد بیدار میشی فضیلت بزرگیه حتی یضع فاه علی فیتو که دهنشو جلو دهنه اون شخصی که قرآن میخونه قرار بده فما یلفظ من آیه الا دخلت فی جوفه آیه تلفظ نمیکنه مگر وارد تن اون فرشته میشه چطور الله اعلم عالم غیب حقه اسناد صحیحه از علی بن ابی طالب علی طالب از خودش اجتهاد نمی که مسئله اجتهادی فقهی نیست که مثلا بگیم برداشت خودش بوده اذا قام احدكم من الليل فليتسبح پس مسواک بزنید در این روایت میگه پس مسواک بزنید فرشته دیگه میاد قرآنو بشنوه دیگه فانه اذا قرأ القرآن دنا الملك منه ثم لم يزل يدن حتى يضع فاه على في همچنان نزدیک میشه تا دهنشو روی دهانش بذاره در این حدیثی که ما داریم اون دو تا روایت رو در خودش گنجونده و جا شده اذا تسوى احدكم ثم قام يقرأ طاف به الملك کسی که مسواک بزنه بلند بشه نماز بخونه نماز شب ملائکه میاد برای شنیدن قرآن از دهنش حتی یجعل فاه على فی تا اینکه دهانش رو روی دهانش قرار بده فلا یخرج آیه من فیه الا فی فی الملکی آیه از دهانش خارج نمیشه مگر وارد دهان فرشته میشه و اذا قام ولم يتسوق طاف به ملکون و اگر بلند چه مسواک نزنه میاد اون ملائکه اون فرشته ولم يجعل فاه على في دهانش روی دهانش قرار نمیده یعنی محروم میشه یعنی مسواک یک سنته از یک فضیلت تو را محروم میکنه وقتی که شب بیدار شدی پس شب بیدار شدی اول مسواک قال الاجوری رحمه الله حدثنا أبو عبد الله بن مخلد العطار قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عيسى عن عون بن عبد الله قال كان عبد الله بن مسعود إذا قام إلى الصلاة تعجبه الريح الطيبة والثوب النظيف لباسه فاك یا بنی آدم خود زینتکم عند کلی مسجد این نیازی به قول ابن مسعود نبود درسته که اسنادش این منقطع اسنادش ضعیفه این اثر از ابن مسعود ولیکن معنای قرآنی ما داریم فرموده الله یا بنی آدم خود زینتکم عند کل مسجد تا جایی که صحابه انکار میکردن کسی سر برهنه نماز بخونه از زینت نماز میدن میگن که شاید شخص میگه خب الان عرفا عوض شده الان سر برهنه مده دین رو مد که نیست رو هدی رسول الله صلی الله علیه قد كان لك فی رسول الله اسوه حسنه الگوی ما رسول الله اونها از زینت نماز چی میدونستن سر برهنه یا سر پوشیده سر پوشیده بخاطر اینه که آلبانی و امثالش میگن که جز سنت محسوب میشین که سر پوشیده بشه چون ما مأموریم به اینکه که تابع کی بشیم تابع رسول الله و اصحاب یارانش و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له هدا و اتبع غیر سبیل المؤمنین ما باید پیروی بکنیم از سبیل مؤمنین صحابه نمازشون زینتشون در نماز چطور بود نه اینکه عرف امروزی اونها چطور زینتشون بود حالا میخوای با کلا میخوای با دسمال میخوای با هر چیزی که زینت محسوب میشه چه در قوم چه در غیر قومت سرت را بپوشون الان این نمازه صحابه برای خلوتم میرفتن برای دستشویی بازم سر خودشون رو میپوشوندن هرچند حديث ندني ولا خب أسفعل الصحابه صابت قال الأجري رحمه الله حدثنا ابن مخلد العطار قال حدثنا العباس الدوري حدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد قال حدثني مولى لابن محيريز أن ابن محيريز كان إذا قام إلى الصلاة دعا بغالية وضمخ بها ما يردع ثيابه إن قسمت ثیابه که افتاده بعد چند تا نقطه اینجا گذاشته اینجا سختی هست در کتاب که بعد از این باب بعدی هست یعنی باب سوم غیر باب چهارم در اصل میاد باب و باب فی فضل صلات بین المغرب و العشاء چون مبحث عوض میشه نماز بین مغرب و عشاء که نماز عوابی مشهوره الان اینجا با این روایت از ابن محریز تمام میشه ابن محریز میگه وقتی که برای نماز بیدار میشد میگفت که بهترین عطری که هست از اون عطرهای روغنی مثل دهن و عود یا اینا که با هم قاطی با روغن و عطر میگه از اون عطرها را برام بیارید میگه لباسش را اونچنان عطراگی میکرد عطری میکرد میگه رنگ لباسش هم عوض میشد این حرس اونها هست بر حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اون عایشه وقتی که احرام میپوشی قبل از احرام نیت احرامش میگه رسول الله میدیدیم که عطر سر و صورتش چکیده میشد یعنی آثار بر سر و صورت رسول الله صلی الله علیه و بود بخیل نباشید خصوصا برای عبادتتون طاعتتون الان الحمدلله انواع عطرها هست از چه اون عطرهایی که زیر بغل استفاده میشین، همه محاسن انسان مؤمن باید همیشه خوشبو و خوش عطر باشه حتی رسول الله صلی الله علیه و از سنت دیگه رسول الله صلی الله علیه و اصحاب یاران میگفتن که دستش رو عطر میزد میگه وقتی که دستش رو میگفتین بوی تیب میومد چون رسول الله صلی الله علیه و همیشه دستاشو پر از عطر میکرد این از چیزهای حسنیه که متاسفانه جز سنت های محجوره شده و کسی مراعاتش نمیکنه خب بریم به باب بعدی بابون فی فضل صلات بین المغربی و العشاء نماز بین مغرب و عشاء نه در بحث بین مغرب و عشاء نماز لله داریم رسول الله صلی الله علیه و ثابته که نماز میخون لله بین مغرب و عشاء قدری که میتونست ولی شش رکعت و هشت رکعتش اینا همه احادیث یا دروغ یا منکر ضعیف جدنه حتی ضعفش هم کم نیست ضعفش زیاده و روایتایی که اومده که این نماز عوابین هم بازم ضعیفه صحیح و ثابت نیست که ما گفتیم اول ابتدای بحثم اشاره کردیم که این احادیث صحت نداره ولی خب اومده که رسول الله لله نماز میخون ولی نیومده که این نماز عوابینه یا اینکه تدارکات براش مشخص بشه قال محمد بن حسین الاجری و احب ان يديم الرجل على الصلاه فيما بين المغرب والعشاء میگه دوست دارم شخص مداومت داشته باشه بین نماز مغرب و عشاء فانه يقال انها در اسناد سخت شده والله علم انها ناشئه اللیل شاید باشه چنانچه در روایت بعدی خواهیم داشت فانه يقال انها ناشئه الليل كما قال الله عز وجل في القرآن وقد قيل في قوله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع پهلوهاشون در دل شب از بسترشون دور میشه یعنی نمیخوان تن به بستر بدن این صفات مؤمنینه میگه بعضی از علما گفتن این آیه در شأن کسانی که چی دراز کشیدن و استراحت کردن را ترک میکنن و نماز را ترجیح میدن بر اون میگه بعضی از علما این آیه را در شأن این دونستن که حالا انشالله خواهد اومد قال الصلاة بین المغربی والعشاء الاخره نماز بین مغرب و نماز عشاء فمن احیا ما بینهما فحظه الوافر اطیب ان شاء الله ومن صلى ست ركعات فحسن کسی که هر چقدر بیشتر نماز بخونه بهتر فمن صلى ست ركعات فحسن کسی که 6 رکعات خوند خوبه فحسن جنگ من صلى اربع ركعات ففيها بال یعنی شأن و مکانتی داره اگر چهار ركعات هم بخونه وی بال یعنی وی شأن شأن و مکانتی داره چهار ركعات هم بخونه خوبه ثم احب لمن صلى الله على هذا النعت ان يتفكر فيما اكتسبه في يومه الذي مضى عن توصیه خودشه یعنی اینکه تونس 6 رکعت یا بیشتر یا 4 رکعت بخونه بشینه با خودش محاسبه بکنه که چقدر خوبی ها داشته در این روز و چقدر بدی ها داشته فان كان فرط فيما لا ينبغي ان يفرط ان يستغفر الله عز وجل ويتوب اليه من اون کاری که نباید انجام میداد اگر انجام داده استغفار بکنه توبه بکنه و يعتقد ان لا يعود الى ما يكره مولاه الكريم يعتقد ای عقد العزم یعنی عزم بکنه بیاد بر خودش عهد ببنده که دیگه به اون کار بر نگرده و الله را از خودش ناراض نکنه هذا واجب علیه این واجبه حالا چه در وقت مغرب یا غیر مغرب و ينظر فيما من كل خير من خیر عمله فيلزم نفسه الشكر لله عز وجل و نگاه بکن اگر خوبی داشته در ازای اون الله رو شک بگه سپاس بگوید و یتوب الیه منه و یعتقد این اضافه هست ظاهرا اگر در نسخه شما هست این روش خط بکشید این احتمالا در نسخه جابجا شده یا اضافه اومده از بالا پایین اومده چون در شک دیگه توبه نمیاد ظاهرا اینطوریه فیلزم نفسه الشکر لله عز وجل لما وفقه الله لذلك الخير لما وفقه لذلك الخير شکر سپاس الله بگه در مقابل توفیقی که پیدا کرده برای اون خیری که در اون روز انجام داده و یساله زیادت من و الله زیاد بخواه زیادی بخواه افزونی بخواه بسیار بخواه از اون نعمتها که الله بهش بده دوباره توفیق را دوباره الله بهش بده و المعونه علی شکر و اعانتش بکنه همونطور که رسول بعد از نماز فرض میگفتن اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فانه قریب قريب مجيب لمن دعاه واقبل عليه الله نزدیک اون بندگانی که صداش میزنن و متعطف علی من ادبر عن و لطف و عطف داره بر اون کسی که توبه میکنه و بعد دوباره به الله برمیگرده دیگه کافیه در شأن این گم شده که رسول الله صلی الله علیه و میگه والله الله افرح به توبه عبده والله الله خوشحال میشه میگه اون شخصی که دیدید با شطورش میگه آزیقه رو برداشته سوار شطور رفته زیر درختی استراحت بکنه بعد از شدت خوشحالی بعد که میگرده شطورش رو پیدا میکنه شدت خوشحالی چطور خوشحال میشه بعد قاطی می میکنه میگه اللهم انت عبدی و انا ربک من پروردگارتم و تو بنده من به خدا میگه اخطا من شدت الفرح از شدت خوشحالی اشتباه میکنه میگه چطور این شخص خوشحال شده الله هم خوشحال میشه به اون بنده ای که اشتباه میکنه و بعد میاد میگه بار الله من اشتباه کردم و توبه میکنم خاطر همین بود که الله از آدم اون توبهشو پذیرفت پس ای کسی که خودتو گم کردی ای کسی که از الله غافلی در الله را بزن بگو پر بار الله به سوی تو اومدم توبه کردم بار الله مرا ببخش الله خوشحال میشه در مقابل رجوعت و بازگشتت به سویش قال الاجري رحمه الله حدثنا ابن ساعد قال حدثنا الحسين ابن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان الثوري عن عامر عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه قال ما اتيت عبد الله بن مسعود في تلك الساعه الا وجدته يصلي فقلت له في ذلك فقال نعم ساعه القبله يعني ما بين المغرب والعشاء ان استاذ هم بازم ضعیفه بخاطر عامر بن شقيق هرچه اثر حدیث نیست میگه که نمیمدم نزد مسعود در وقت مغرب و عشا مگر اینکه نماز میخونه ما گفتیم در حدیث اومده که رسول الله صلی الله علیه و بین مغرب و عشا نماز هم تو که سنت تقریری هست صحابه می اومدن قبل از جمعه نماز میخوندن لله نماز میخوندن دو رکعت دو رکعت دو رکعت دو رکعت تا امام بیاد بر سر منبر سنت از سنت متروکه است مهجوره است این سنت ها از سنت های مهجوره هست که انسان یک سر نماز بخونه لله حالا یک شخصی شاید بگه خب رسول الله بیشتر از 11 رکعت نخوندن در شب نه اون نماز شب یک طرف این نماز لله خوندنم طرف دیگر این لله نماز میخونید بعد ابن مسعود میگه میگه این ساعت قبله هست که بین مغرب و عشاء الله گذاشته که انسان رو بیاره به الله قال الاجري رحمه الله حدثنا ابو محمد بن ساعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن الورق قال اخبرنا عمار بن زادان عن ثابت البناني قال كان انس بن مالك يصلي بين المغرب والعشاء ويقول هذه ناشئه الليل این بازم بازم ضعیفه به خاطر عمار بن زادان انس بن مالک نماز میخون بین مغرب و عشاء میگفت این همون فرموده الله ان ناشئه الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا یعنی وقتی که الله به بندش کمک میکنه به تدبر در قرآنش ان ناشئه الله هي اشد وطئا واقوى مقيلا واقوى مقيلا گفتارت رو درست میکنه فهم تو از قرآن برداشت درست میکنه ولی گفتم خب این اثر از آثاری هست که در این کتاب اسنادش ضعیفه و حدثنا ابو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن مبارك قال اخبرنا موسى بن عبيد عن ايوب عن ايوب ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من احيا اربع أربع ركعات بعد المغرب كان كالمعقب غزوة بعد غزوة اینم بازم ضعیفه بخاطر خاطر بن که در اسناده از الله بن عمر کسی که چهار رکعت بعد از مغرب بخونه مثل کسی که جهادی پس از جهاد دیگر میرود ولی گفتم خب این ضعیفه قال وحدثنا أبو محمد أيضا قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلاة الأوابين الخلوة التي بين المغرب والعشاء حتى يثوب الناس إلى الصلاة موسى بن عبيدة وعبد الله بن عبيدة هاردو دو زيفا هاردو تشون زيفا اسناد این سرم زيفة نماز أبوابين ما گفتیم نماز أبوابين اون چیزی أحاديث در احادیث ثابته حين ترمض الفصال اون وقتی که شتران پاشو میسوزه روی زمین و وقت ضحا هست چاشته نماز چاشت یا همون نماز ضحا ساعت 9 ده نماز ضحا اول وقت از اون نماز اول وقت ربع ساعت بعد از طلوع خورشید آغاز میشه تا ربع ساعت قبل از نماز ظهر اینا همه وقت نماز ضحا هست اولش اشراقه وسطش عوابینه چنانچه در این حدیث داریم صلات الاوابین حين تربض الفصال احادیث در فضل نماز ضحا زیاده چون اینجا بحثش اومد در این حدیث این حدیث ما گفتیم تعارض هم داره با اون حدیث صحیح این حدیث که این اثر که ضعیفه از عبدالله بن عمرو العاص اثر که ضعیفه ولی خب در مقابلش ما حدیث صحیحی داریم که نماز اوابین نماز ضحا و نماز چاشته احادیث زیاده در بحث نماز ضحا و فضیلتش مثل فرموده رسول الله صلی الله علیه و اوصانی خلیلی علیه الصلاه و السلام بصيام ثلاثه ایام من كل شهر ركعتي الضحى وان اوتر قبل ان ارقد از بخاری و مسلمه میگه ابو هريره میگه رسول الله به من وصیت کرده وصیت رسول الله صلی الله علیه و به چی روزه در ماه سه روز سه روز در ماه ایام بیر 13 و 14 و 15 من كل شهر و ركعتي الضحى و درکت نماز نماز حداقلش میتونی بیشتر از اینم میگه بخونی هشت رکعت هم بخونی ولی خب حداقلش دو رکعت و بهترش چهار رکعت چنانچه در حدیث اومده که کسی چهار رکعت بخونه کفایتش میکنه یعنی کفایتش از شر میکنه شر را الله از دون میکنه اگر چهار رکعت ضحا خوندی این سنت برش محافظت کن چهار رکعت نماز ضحا شر را از صدور میکنه و رکعتی الضحا و ان اوتر قبل ان ارقد این وصیت رسول الله حتما نماز وتر رو بخون قبل از اینکه بخوابی اگر میدونی که شب بیدار نمیشی اگر میدونی که بیدار میشی به آخر شب بنداز چنانچه رسول الله توصیه میکنن همچنین رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایان یصبح على كل سلام من احدكم صدقه فكل تسبيحه صدقه كل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتين يركعها من الضحى هر تسبيحي وتحميدي حمد الحمد لله سبحان الله الله أكبر هينا صدقان أمر بالمعروف هم صدقان أس كل إن صدقان كفايات میکنه دو ركعت ضحى فسيلتنا والضحى فهمچین الرسول صلى الله عليه وسلم يفرميان في الانسان الست ستون وثلاثمائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة 360 مفصل به داده الله اکبر 360 مفصل مفصل که میدونید مفصل این مفاصله 360 1400 سال قبل نه کالبد شکافی بوده و نه از کجا رسول الله صلی الله علیه و فهمید که انسان در بدنش 360 مفصل با این دقت بعد از 1400 سال الان پزشکان بعد از کالبد شکافی بعد از شمارش دیدن که بله دقیقا مفاصل بدن انسان 660 والله انه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى این مفاصلك که الله بهت داده این نعمت صدقه داره به گردنت کفایت میکنه در مقابل این 360 مفصل کفایت میکنه که چیکار بکنی که نماز ضحا بخونی قالوا فمن يطيق ذلك يا رسول ذلك يا رسول الله یعنی در مقابل این 360 مفصل صدقه بده کی میتونه قال نخاع في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزي عنك این صدقاتی که کفاره میشه در مقابل این نعمتی که الله بهت داده از این مفاصل میگه خار و خاشاکی از راه دور بکنی در مقابلش صدقه برات محسوب میشه توفی کسی در مسجد انداخته باشه دفنش بکنی صدقه برات محسوب میشه همه اینا صدقاتن حتی اون لبخند زدن که در بعضی روایت ها اومده برات صدقه است ولی که دو رکعت ضحا کفاره میشه برای این جای این تمامی این صدقات را برات میگیره برای این 360 مفسری که الله بهت داده فضل عظیمیه انسان نباید خودشون محروم بسازه از این فضیلت بزرگ رسول الله صلی در حدیث دیگر میفرمایند یا ابن آدم اکفنی اول النهار به اربع رکعات اکفک بهن آخر یومک تو را کفایتت میکنم این چهار رکعت را برام بخون تو را کفایت میکنم در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من خرج من بیتی متطهرا الى صلاه مكتوبه فاجره كاجر الحاج المحرم ومن خرج الى تسبیح الضحى لا ينصبه الا اياه فاجره كاجر المعتمر نماز فرض وقتی که میری ثواب حج رو داری و نماز ضحا ثواب چی رو داریم ثواب عمره و در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و میفرمون لا يحافظ على صلاه الضحى الا اواب محافظت بر این نماز رو نداره مگر اواب و قال وهي صلاه الاوابین اینها احادیثی است که در فضل نماز ضحا هست این نماز اوابین قال الاجري رحمه الله حدثنا ابو محمد بن ساعد ايضا قال حدثنا الحسين ابن الحسن قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا زهره بن معبد عن ابي عبد الرحمن الحبولي قال اذا صليت المغرب فقم فصلي صلاة رجل لا يريد أن يصلي تلك الليلة فإن رزقت من الليل قياما كان خيرا رزقته وإن لم ترزق قياما كنت قد قمت أول الليل إن توسيها هست از این عالم أبي عبد الرحمن الحبولي که اگر مغرب خوندي نماز بخون تا جایی که میتونی یا اینکه الله روزید بکنه اون شب بیدار بشی که رزق خوبی گیرت اومده و اگرم این روزی نصیبت نشد حداقل أول شاب نماز خندي قال الأجري رحمه الله حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم العدني قال سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون فحدثني عن منصور قال بلغني أنهم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء إن أثر صحيح سفیان ثوری که از تابع تابعینه سفیان ثوری در این آیه سوال میشه در تفسیرش از اهل کتاب کسانی هستن که در شب نماز میخونن بعد میگه که از منصور معتمر نقل میکنه سلمی میگه که به من یاد شده حالا بلغنی یعنی معمولا اینطوری بلاغیات که منظورشون از رسول الله صلی الله علیه و که اگر بگیم حدیث نه حدیث ثابت نیست در این باب ولیکن اگر منظورش این باشه که صحابه گفتن یا در تفسیر این آیه گفته شده که اونها بین مغرب و عشا نماز میخونن این که گفتم از لحاظ تفسیری ما مشکل نداریم فقط از رسول الله صلی الله علیه و ثابت نیست جز اینکه خود رسولان میخوندن إن بحث دیگری هاس قال الاجري رحمه الله حدثنا ابو عبد الله محمد بن مخلق قال حدثنا ابو زكريا بن بارحه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس بن مالك في قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال بين المغرب والعشاء إن قبلان وما دارهم همون باب تتجافى جنوبهم عن المضاجع وما قال وحدثنا أبو عبد الله بن مخلد قال حدثنا أبو يعلى زكريا بن يحيى بن خلاد قال حدثنا محمد بن عون بن عمار العبدي قال حدثنا مخلد أبو الهيثم الدهان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صلاة أحب إلى الله عز وجل من صلاة المغرب ختم بها نهاره واستفتح بها الليل لم يحطها عن مسافر ولا عن مقيم فمن صلاها ثم صلى بعدها ركعتين من غير أن يكلم أحدا كتب له أو رفعتا له في عليين فإن صلى بعدها أربع ركعات من غير أن يكلم جليسا بنى الله عز وجل له قصرين مكللين بالدر والياقوت بينهما من الخيام ما لا يعلم علمها إلا الله عز وجل فإن صلاها فإن صلاها بعض جواء النسخة فإن صلاهما فإن صلاها ست ركعات من غير أن يكلم جليسا غفرت له ذنوبه أربعين عاما إن حديث ضعیفه و بعضی در موضوعات نقلش کردم حدیث ضعف شدیده این از احادیثی که ما گفتیم در بحث نماز اوابین که اومده این نماز بین مغرب و این حدیث بعد از اون آثاری که اومده ضعف شدیده والله اعلم نمازی نیست نزد الله محبوب تر باشه از نماز مغرب پایان اون روز بوده و نماز شب با اون آغاز شده الله نه بر مسافر و غیر مسافر نه مقیمی این نماز را لم یحطها عن مسافر ولا عن این نماز ساقط نشده نه بر مسافر نه بر مقیم فمن صلاها ثم صلى بعد کسی که این نماز رو بکنه بعد از اون دو رکعت بکنه با کسی حرف نزنه اجری دو تا اجر نوشته بشه و رفعت منزلت در علیین پیدا میکنه و اگر چهار رکعت بخونه و کسی صحبت نکنه قصری با در رو یاقوت در بهش براش ساخته میشه و با اون خیمه ها در بهش و اگر شش رکعت بخونه با کسی حرف نزنه گناهان چل سالش بخشیده میشه هم متن درش نکارت است و هم اسناد قال الاجوری رحمه الله حدثنا ابن مخلد قال حدثنا حفص بن عمرو رباني قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثني عمر بن ابي خثعم عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى ست ركعات بعد المغرب لا يتكلم بينهن بسوء عدلنا له كفاره اثنتي عشره سنه بازم اسنادش ضعيف جدا کسی که شش رکعت بخونه همش در همین بابا <laughs> نماز بین مغرب و عشاء تعداد رکعات ثابت نیست فضیلتی بارش نیست و فضیلتی نیست تعداد رکعاتم نیست نماز عوابینم نیست همه این روایت ها ضعیف کسی که 6 رکعت بعد از مغرب بخونه با کسی حرف نزنه کفاره برای 12 سالشه ولی خب گفتیم اثر ضعیف جدنه. قال محمد بن الحسين الاجور رحمه الله وغفر له واسكن فسيح جناته وقد روي عن سفيان الثوري أنه قال من صلى بعد المغرب ركعتين يقرأ في, في كل عشرين ركعة قل هو الله أحد بني له قصر في الجنة فإذا أصبح قالت الملائكة انطلقوا بنا ننظر إلى قصر فلان إن بزم از آثار ضعیفی سندش ضعیفه و این از, از مخترعات اهل تصوفه فلان ذکر رو هزار بار و ده هزار بار و نمیدونم تسبیحات اون هزار تا دست خودشون میگیرن و سوره جن رو چل بار بخون و سوره فاتحه رو در فلان رکعت بخون این گویی ها و مثل اون نماز سوره یاسین نماز حاجت و که مده که سوره یاسین خونده بشه یا در فلان رکعت فلان سوره خونده بشه اینا همه یا حدیث تسبیح هم حتی حدیث تسبیح درش ضعفه نکارته هرچند که بعضی علما تصحیح کردم از شیخ البانی و غیره ولی خب اشکالی در متنم هست یعنی اینو تحدید و اینو تکرار و ایراد خیلی از علما بر این چنین احادیث همینه که این چنین چیزی از رسول الله صلی الله علیه و ثابت نیست به این نحو اینجا مثلا اومده که 20 بار قل الله احد بخونه قصری براش ساخته میشه بله ما تقدر فزيت قل هو الله أحد سه بار بخونی برات ختمی حساب میشه چون هر قل هو الله یک سوم قرآنه این اومده در فضیلت قل هو الله احد ولی نه در نماز به این سب که 20 بار بخونی یا 40 بار بخونی یا 100 بار بخونی هر جای دیدید از این گزاف گویی ها و از این پاداش ها که قصری هم دیگه گذاشته برای فلان گذاشته شده و اینا بعضی جاها هست درش غلوف شده که در نفس ایجاد شک و تردید میکنه هرچند که این از گفته رسول الله نیست از گفته صحابی هم نیست اثریه اون اثرم ضعیفه خب اینا خلاصه اون چیزی که در این جز اومده الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات ولی هنوز بحثمون تموم نشده خب این کتاب الحمدلله الله توفیقش داد تمومش کردیم نعمت الهی بود بر من و شما احادیثی از رسول الله صلی الله علیه و که ثابت و صحیحه توفیقش رو پیدا کردیم که بخونیم مراجعه بکنیم با اون احادیثی که ضعیف بود در این باب علمی هم کسب کردید فهمیدید که این احادیث ضعیفه تا اینکه بر حذر باشید علم علم حتی این احادیث ضعیف هم برای ما نعمتیه فقط یک سری مقدمات هست اینجا نیورد مؤلف امام آجری نیاز به تذکره من گذرا همونطور که درباره نماز ضحا رد شدم اینجا گذرا رد میشم توصیه شرع زیاد به شخصی که میخواد شب هنگام که تهجد بخونه بیدار بشه یک سری توصیه هست اسکار خواب که میدونیم اسکار صبحگاه و شامگاه هم که میدونیم اون اورادی که رسول الله میخوندن که گفتیم اشاره کردیم از ضمن وقت خوندن سوره ملک و خصوصا سوره زمر توصیه میکنم سوره هایی که رسول الله صلی مواظبت داشتن برش سوره زمر سوره اسراء سوره ملک و سوره الف لام میم از جمله چیزهایی که توصیه میشه خوندن آیه الکرسی از جمله چیزهایی چیزایی که یاد شد اونجا در حدیث بخاری از جمله چیزها ششمی با وضو خوابیدن شب من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ الا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فانه بات طاهرا این فضیلت برای اون شخصی که با وضو میخوابه فرشته ای همچنان براش دعای مغفرت میکنه تا اینکه بیدار بشه شب برای نماز تهجد و در حدیث دیگر میفرماید رسول امام مسلم یبیت طاهر فیتعر من الليل فيسال الله خیرا من امر الدنيا والاخره الا اعطاه الله اياه اون شب کسی بیدار نمیشه کسی که با طهارت میخوابه شب که بیدار میشه دعایی نمیکنه مگر که الله استجابت میکنه در حدیث دیگر میفرماید رسول که این حدیث حفظید ان الله وتر يحب الوتر فاوتر يا اهل القران وتبخونید اهل القران در حدیث دیگر رسول من خاف ان لا يقوم من آخر الليل الليل فليوتر أوله ميتا سيد أولش أبت بخونيد ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة وذلك أفضل مشهودة محظورة يعني فرشتگان ميان برای شنيدن قرآن الزبان شخصك شخصی که قرآن تلاوت میکنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم طهروا هذه الاجساد طهركم الله خودتو طاهر بكونيد بدنتون رو فانه ليس من عبد يبيت طاهرا الا بات معه في شعاره ملك يعني ببدنت بتنت فرشتي تنت فرشته میچسبه وقتی وضو لا ينقلب الساعه من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا شب تکون نمیخوری مگر اینکه فرشته دعا میکنه در حقت ای الله او را بیامرز که طاهر خوابیده با وضو خوابیده از جمله سنت هایی که محافظت باید داشته باشیم تلاوت سوره قل الکافرون که رسول الله میفرمایند اقرا قل الکافرون ثم نم على خاتمتها فانها براءه من الشرك قل الکافرون خوندن براءتی از شرک یک داره و همچنین اینکه انسان وقتی که وضو گرفت روی دست راستش بخوابه چنانچه رسول الله صلی الله علیه و میگه اذا اتیت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه همونطور که برای نماز وضو میگیری وضو بگیر ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اني اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك والجت ظهري اليك تا آخرین این که باید حفظ باشید از اذکار خواب اون اذکاری که اومده از رسول الله صلی الله علیه و در ذکر خواب زیاده مثل الحمد لله الذي كفاني و والحمد لله تا آخر اینها زیاده همچنین اذکاری که شب هنگام وقتی که انسان بیدار میشه که برای تهجد بیدار بشه این ذکر را بگه اصلا میفرما من تعارا من الليل فقال لا اله الا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحانه والحمد لله ولا اله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب له فان توضا ثم صلى قبلت صلاته نمازش مقبول میشه دعاش استجابت میشه خصوصا وقتی که این ذکر را بگه این چیزایی که امام آجوری توصیه بهش میکرد گفتن این ذکر لا اله الا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر سبحان الله الحمد لله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله شب که بیدار شدی حتما این ذکر را بگو این ذکر را فراموش نکن اینها توصیه های رسول الله صلی الله عليه و سلم به ما مؤمنین اقرب ما یکون العبد من الرب فی جوف الليل نزدیکترین جایی که مؤمن به الله در تاریکی شب فن استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعه فكن این توصیه رسول الله صلی الله علیه و اگر میتونی که جز اینها باشی پس تلاش کن و رسول الله هم صلی الله علیه و چنانچه در حدیث اومده وقتی که سنش بالا میره و مریض میشه رسول الله صلی الله علیه و نمیتونه 20 نماز بخونه رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته نماز میخونن به همین قد اکتفا میکنیم صلی الله علی محمد و علی آل محمد